Արցախում այս պահին նախընտրական պայքար է ընթանում։ Ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերն ըստ շրջանառվող ոչ պաշտոնական տեղեկատվության արդեն ունեն իրենց թեկնածուները։ Արցախի ազգային ժողովի կատարած ընտրությունից կախված կլինի ինչպես Արցախի, այնպես էլ գուցե Հայաստանի ապագան։ Մոտակա օրերին նախանշվող քաղաքական այդ կարևոր իրադարձության զարգացումներին ուշի ուշով հետևում եւ վերլուծություններ են անում ինչպես քաղաքական փորձագիտական շրջանակները, այնպես էլ հանրության ակտիվ հատվածը։ Մամուլում հրապարակումներ կան արդեն, որ ազգային ժողովում ներկայացված ՀՅԴ e արդարություն եւ ԱԺԿ խուսակցություններն ունեն միասնական տեխնացու՝ իդեմս նորանշանակ պետնախարար Սամվել Շահրամանյանի։ Ազգային ժողովի արդարություն խմբակցության падգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը հաստատել է այդ տեղեկությունը։ Մենք արդեն բազմաթիվ քննարկումներ ենք արել, կոնկրետ մեր խմբակցությունը նաև կուսակցության գործադիր մարմինիստ է հրավիրել, որտեղ որոշվել է, որ պիտի նախ մենք հանդիպումներ ունենանք ժողովրդի հետ, որպեսզի ներկայացնենք նաև ժողովրդի դիր դիրքորոշումը եւ ցանկությունն ու կարծիքը։ Ստեփանակերտ քաղաքում ստացվել է կենթանի շփման արդյունքում, իսկ Ստեփանակերտից դուրս on-line հարթակում այս իրականության պայմանավորված եւ մենք 2 օր առաջ արդեն հանդիպում ենք ունեցել ներկայիս պետնախարար Սամվել Շահրամանյանի հետ եւ այնուհետեւ մեր խմբակցության նիստն է տեղի ունեցել, որտեղ եւ որոշում ենք կայացրել ներկայացնել որպես մեր խմբակցության տեխնացու Սամվել Շահրամանյանին։ Աժը ընդդիմությունը, որի մաս կազմող Արթարություն խմբակցությունը բազմից ցայտնել է իր դիրքորոշումն Արցախում եւ Հայաստանում վարվող քաղաքականության վերաբերյալ, համոզմունք ունի, որ գործող իշխանությունները սխալ ուղղությամբ ուղղությամբ են քաղաքականություն վարում։ Մեր քննադատությունն ինքնանպատակ չի եղել, ասում է Մետաքսե Հակոբյանը։ Մեր բոլոր քննադատությունները լուրջ հիմնավորումներ են ունեցել եւ հիմքում ընկած է եղել ամենագլխավոր հիմնավորումը, որ մեր նա հա, նախկին նախագահ Արցախի Հանրապետության եւ ընդհանրապես իշխանությունը խնդիր են ունեցել քաղաքական կամքի հետ կապված եւ դրանով պայմանավորված չեն կարողացել սեփական որոշումները կայացնել։ Եթե որևէ որոշում կայացվել այս 3 տարվա ընթացքում, ապա ակնհայտ դրանք կայացվել են Հայաստանի իշխանությունների ճնշման ներքո, Ադրբեջանի ճնշման ներքո, ինչու՞ չէ նաև ներքին այնպիսի ուժերի ճնշման ներքո, որոնք կառավարվում են արտաքին ուժերից։ Մետաքսե Հակոբյանը վստահ է, այդ որոշումներն Արցախանպաստ չէին եւ մեզ փակուղի են բերել։ Ընդդիմությունը միասնական տեխնացուի հետ հանդիպումներ ունեցել է, քննարկել այն օրակարգը, որն ակնկալում է կյանքի կոչել Սամվել Շահրամանյանի քաղաքական հենարանը հանդիսանալու համար։ Արցախի նախագահը, որին Արցախում ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված պետք է ընտրենք խորհրդարանում, կարևոր է, որ վառ արտահայտված լեգիտիմություն ունենա, ասում է Մետաքսե Հակոբյանը։ Անպայման երևա, որ այդտեղ ոչ թե 33 անձ ուղակի ընտրել են երկրի նախագահ, այլ իրենք ներկայացրել են ժողովրդի կամքն ու ցանկությունը եւ դրանով պայմանավորված է նաեւ որ մենք հենց պարոն Շարամանյանի տեխնացիոնն ենք առաջադրել, նաեւ ժողովրդի հետ ունեցած հանդիպումների արդյունքում պետք է ունենան կոնսենսուսային նախագահ, ասում է, եւ այս օրերի հանդիպումները ցույց են տվել, որ համախմբում հնարավոր է։ Քաղաքական կոնսենսուսին կողմ են արտահայտվում նաև շատ փորձագետներ։ Քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցն օրինակ առաջարկում է մինչև սեպտեմբերի 8-ը գալ քաղաքական կոնսենսուսի, որի հիմքում պետք է լինի հակաճգնաժամային օրակարգի մշակումը։ Այս մասին նա Facebook-յան գրառում է կատարել։ Այս ցաներ իրավիճակում ներքաղաքական գզվռտոցը պատիվ չի բերելու կողմերից որևէ մեկին։ Ով էլ լինի Արցախի ապագա նախագահը, նա հարկադրված է գնալու ցաներ ցավոտ լուծումների ստիպված լինելով լուծել Արցախի հայության իր հողում ապրելու գտնելու իրավունքը չունենալով որևէ սուբյեկտայնություն ունենալու պատրանք։ Մամուլում հայտնված տեղեկատվությունը, այդ թվում եւ միասնական հայրենիք կուսակցության հիմնադիր Սամվել Բաբայանի խոսքը հիմք ընդունելով, կարելի է եզրակացնել, որ միասնական հայրենիք կուսակցությունը Սամվել Շահրամանյանի թեկնածությանը կողմ չի քվեարկի պայմանավորվածություններ են ձեռք բերում երեք հոգով ոչ որ տեսակ կարելի է պայմանավորվել եւ Հայաստանից ոմանք Արցախում փոխեն նախագահ։ Արայք Հարությունյանն էլ իրանցից մեկն է, բայց որ Արցախի հանրությունը ամսի 8-ին պետքա ցույց տա, որ երեք հոգի նկողում չեք կարա որոշում կայացնել, դա փաստն է։ Արցախում ստեղծում ենք մի խմբակ, որը պայքարում է Հայաստանի իշխանության փոխելու համար։ Ղարաբաղին չեք դնում հարվածի տակ։ Ազգային ժողովում միասնական հայրենիք խմբակցության ղեկավար Մարսել Պետրոսյանը ձայնագրվել չցանկացավ։ Մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ այսօր ասելիք չունեն դեռ, վաղը գուցե կունենան, գուցե եւ մեր տեխնացուն առաջադրենք։ Այսօր ոչինչ ասել չեմ կարող նշել է նա։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը համարում էին Արցախի սուբյեկտության ոչնչացում, հիմա հանդես են գալիս Բաբայանի օրակարգի պաշտպանությամբ, ասում է Սուրենյանցը, եթե նույնիսկ այդ օրակարգը կարող է բերել ազգային ժողովի ապալեգիտիմացմանը։ Արցախ Արցախում հացը կտրոնով են տալիս օրական 200 գրամ յուրաքանչյուր անձի։ Սուրենյանցը սա ոչ միայն Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականության, այլև հայ քաղաքական մտքի ամլության ցուցիչ է համարում։ Գտնում է, որ ով է լինի Արցախի նոր նախագահը, քաղաքական լուծումը պետք է առաջնահերթություն համարի։ Սրփուհի Վանյան, Արցախ լրատվական։